Eta margak aipatu bezala mugaz gaindiko uda ikastaroak abiatuko dira astelen untan eta ustiralera arte irauteko baionako arte iri edo gunean. Eta mintzaldi bat eh, hartu dugu gaitzat goizuntan, hizkuntza politika berirako urratsak ipar euskal errian. Uh, Una zer aztertuko duten egunean zehar eh, batian eta gure gomita Sebastian Kastet Eskual Konfederazioko zuzendaria egunon? Egunon. Bez, lehenik, ala, tituluak dion bezala, eh, zoin izan behar litaizke urratx berriak bai instituzioen aletik, bai eta elkarte ere? Ebe hain zuzen, eh, galdera horri erantzuteko anturotu dugu uh, ikastaurau hau. Uh, Lehenik oroitarazi ikastaurau uh, testu inguru berezi batean kokatzen dira, eh, izan ere iaz bi gertakari garantitzu izan ditugu, uh, alde batetik um, zazpigarren inkesta sozorink usten maitzak izan ditugu, eta al, uh, bestaldetik um, EEP osatzen duten instituzio partaideak erabaki behar zuten, edo frantxestatuak erabaki behar zuen, izkuntza politika publikoa enamaiteko ardura duen uh, eskoaren publikoa uh, berritu, uh, berritu behar zuten ara ez. beraz, Lehenik, bora, oroitarazi, uh, testu inguru horoko kokatzen dira uh, gaur proposatzen dugun eh, ikastaroa, eta Bon, bai, eh, pixkat gaian txartzeko hor eh, azkenik ez da irakusten digu eh, iztun kopurua eh, behititu segitzen duela, eh, proporzioa begilatzen baldin badugu, eta biztanena euh, hori euh, eh, eh, ertsiki lotua eramaten aliren izkuntza, politikari. Um, Pro proporzioa apaltzen da, kopurua ez ez? Hori da, hori da, eh, lehen beraz uh, kopurua ez da, ez da behititzen, baina uh, eh, eskualdurak dira gero eta ingurumen fran, uh, batean, frantzesdunago batean, beraz uh, politikak uh, erronka horri ere erantzun behar jo, uh, nora egin, beraz uh, honetan biziren uh, biztanriaren euneko uh, eunek, eun uh, eskualdun izaiteko. Ze proposatzen da, zer dira telabidiak? Uh, bon, momentu ez daki goi no, eh? zer, uh, zer buruan, uh, zer duen buruan esuen elakunde publikoak, uh, dionen hilabetean uh, perspektiba sozorin uh, aurkestu, uh, ditu, uh, beraz egin ditu epek hipotesia demografiko batzuk, eta horren arabera bi, bi elburu edo bi hipotesi uh, egin ditu epek, uh, lehena da uh, populakuntzaren euneko ogoita sei Euskaldun izaitea 2000 eta marrean, eta eh, bigarrena uh, populakuntzaren eguneko ogoita marra Euskaldina izaitea, eh, beraz, uh, 2000 eta ogoita marrean. beraz, guk Euskalgintzatik azpire marratzen duguna da, bat eh, gure ustez hizkuntza politikaren uh, eh, elburua izan berkuri osoa izaitea bidun, diakinez, uh, eh, jakiteak diakiteak ez duela baitez para mermatzen uh, euskararen bizi berritze osoa, eta bi uh, BEPek ez digu uh, ez digu orkestu uh, plangintzarik, ez dakigu uh, nola ginen duen beraz uh, hainbeste iztun sortzeko urte urte beraz emendik berroita margerat. Beraz lan uh, interesgarria egin dute, bainan Eh, momentuz, voilà, plan gintza berezirik ez. Eta, Gida horria falta. Hori da. Piska bat. Hala. E, espero da, ahemanetan ziste eskual gintzatik, eskual konfederaziotik, EEP eh, eskualaren erakunde publikoarekin eta beste instituzioekin eh, edo autetxiekin, bon, dira, eh, EEP nere, baina ba, preseski, gida hori uh, plantaren zartzeko? Ez, eh, beraz eh, hori uh, orkestua izan zaigurarik, beraz guk uh, bi hauek egin ginituen Uh, jakin berra ere perspektiba hauek uh, orkestua intzin uh, jananik oartarazi genuera uh, dirua eperen horrekontua dera era, onartezina dera uh, instituzio partaideak beran ekarpena ez emendatzea eta wala, ezin da ezin da, orako, ezin da izkuntza politika eragonkorrik eraman, alde batetik be, dirurik ez banin bada, baina nortaz aparte baria beste hainbat eh? gai, eh? gai, politiko batzuk, eh? azterketak euskaraz, edo euskararen eta euskarazko irakaskuntzaren lokortzea eta abar, ora, iztunak sortzeko eta gero dena espazioak sortzea uh, bultzatzeko. Beraz, uh, eh, izkuntza politika bat ez da bakarrik uh, egiten, baina hor, bai, ikusten dugu uh, utxuneak pixkat denetan direra. Mm diru baliabideak aurrekondoa ipatu duzu ustean, diru baliabideak falta direla jakina da, aski litaikea horren galdetzea edo gehiago behar litzateke? Ez gehiago berkor izateke, eh, eh? eta ipaturutan bezala, dibidez badugu horrazken urte horretatik uh, eh, molak legea, uh, asamblarak eta parlamentariek uh, eman zutena, boskatu zutena, eta lege horrek uh, albiditzen du, Euskarazko irakaskuntza proposatzea, uh, lehen bailatik uh, batxiler goraino, eta hori eskola publikoetan ere, beraz horre ere epeli gal egiten jogu, uh, beraz, perspektibak egitea, mainan, ora, uh, erranez, urte zurte zenbat, eh, zenbat eh, murgiltze klase ideki nahi dituen, uh, voilà, epeak finkatu, zenbat iztun sortzeko, eta abar, eta abar. Beraz, ulean gaia, eta gero, badira, beste gai batzuk, aipatutan bezala, azterketak euskaraz, badira, urteak eta urteak uh, hori eramaiten ari direra, beraz, um, Bereziki isaskako erakasleak, erakas, gurasoek eta abak eta hor ere, horra bokatze politiko bat, eta ez dezagun ahantz, uh, eh, EEPen biltzen direra brasi instituzio guziak, eta um, ehm, behaz gaiak ere desbokatzeko eh, hor uh, direra, eh? EEP da konzertazio gune bat da, eta hor ikusten dugu, uh, azken hilabeta hoetan, baina nabo, azken urte ere, eh? konzertazio gune horrek porrot egiten duera, uh, ikusten dugu harik berriz sosa ipatzeko, eh? adibide gisa, uh, instituzio partaideak ez dira ados diartzen uh, gutieneko uh, ikarpen gehi-gerri bat egiteko uh, bai, hor uh, gure ustez hor uh, eh, fatiritaterik ez da baina uh, uh, hor uh, iduridu epe piskat uh, bene mugetara eta jatua dela mm -hmm. Zergatik, zaila da behar bada galderari erantzuteko, me izkuntzaren gaia, eskuarrarena, ez da zentrala ez, e, ipar eskualegian? Uh, ez da ekartzen beste gai Eh, gai batzu bezala. Galdera ona, ara ere, ba, azpimagatu behar da, eh? Ba, EP 2006-en eh, sortu, da, beraz hor izkuntza politika pixkat eh, egituratzen hasteko, nahiz naiz eta lehenagotik ere urratz batzuk eh, emanak iz, eramanak izan ziren, hor ez da sekreturik, eh? artea, euskal gintza, ez balimada hor eh, eta erakunde publikoak pusatzeko, barakigu nekez antzinatzen dira. Beraz ez dakit, uh, galdera hona da, me, bon, argi, argi da uh, Euskara ez dela instituzioentzat uh, ez dela lentasun bat, eh? uh, argi eta garbi, eh? ikusten nugarik berriz <laughs> hori betea ipatzen dut, naiz eta ez den bakarik sosa dena, baina uh, departamentuak erreten horik ez, ez duela gehiago sosik emendakin bat egiteko, eta aldi berean elkargoak, behaz aurrekontua initzestipia duenak indar hori egiten duela, baina departamentuak horak renten duetzetz. Beraz, uh, ez dute sosik, ben gero, uh, eh, su olimpikoa pasarazteko hor atxamaiten da sosa. Beraz, hor, bai, antzinamendu uh, tiki batzuk egiten dira, eta iduriz antzinamendu tiki uh, hauekin, Euskara salbatuko ez, ez duten eh, ez duten mm, haintzimendutik eh, hauekin eh, posten direla, ero aski, aski dutera instituzioak, beraz uh, gu hor berriz uh, eta ian uh, ikastarotik ideia berri batzuk ateratzen diren. Mm Eriko etxeak aipatzeko, ez dakit gutietan, gutitan, pentsut, me eriko etxetaik ez da galdetzen, <clears throat> baitez bada edo derrigorez langile elebidunik izaitia, hori uh, falta da ere xede hori, xede politikoa maila guzietan, falta da? <clears throat> Bai, eh, hori da, eh. eh Bongero, eh, oaktarazi uh, behar da, eh, ezin dira eskatu Euskara gaitasun nisa, hori ofizialki, uh, Euskara ez, ez baitu balio juridikurik eta Republikaren nizkuntza frantzisa baita, man gero ikusten dugu praktikan, adibidez eskoaren akode publikoak langile bat hartu nahi bani madu, langile horrek derrigorrez jakin merdu Euskara, edo ikastola batean aritzeko, uh, biztan dena, uh, hartuko dere irakasleak Euskara jakin behar du. Beraz, eh, bai, hor... Eh, posible lukete bai uh, instituzio desberdinak, eh, beren agenteak eh, hartzerakoan, uh, irizpide hori sartzea, derrigortu gabe ere, uh, raitea ba, plus bat dela eta eta bai, uh, guri ustez bai, hori sartzean uh, uh, irizpideetan eta uh, dena horrek, horrek eman helioke ikusgarritasun handi, handi, bat euskarari eta biztan dena hor zerbitzu, zerbitzu Eh, publitarat joaiten den uh, eh, erozoin erritarek, be, ikusiko koluke bere izkuntz eh, eskubideak aitortuak, parean bai luke uh, Euskaraz aritzeko den uh, agente bat. Mm, bururatzeko egin auskizut uh, hainbat galdera, zaila da erantzutia egan dugu, zenta ez <laughs> zure eusku edo eskualgintzaren esku ere dena, baina be, ortara, antolatzen da egiten ziren, gaurko ikastaroa, hainbat eragile hori zenen dira, izan uh, idure eskizabela gainaga, uh, eskualgintzaren kontseiluko idaz idazkari nagusia edo hemengo eragileak eh? urgorostiaga xaskako eh, zuzendaria, guzti eh, guzki urteaga soziologoa, EHUko irakaslea, peio jorra juria xaskako lendakaria, ala, erraiten zinuen, hor da behar bada ikastalo horien importantzia eta zailena da nola uh, jendea sentsibilezazi horietara joiteko? Bai, eh, hori da, eh? beraz eh, hor bai patuko dira, eh? astapen batean izkuntza politika, politika baterako inarriak, hor iruko uh, eh, idurrek uh, aurkeztuko dizkigu, beraz horrek bali hori uh, eiparalderako, egualderako, baina erozoin uh, izkuntza gero uh, eguzki urteagak ere eginen digu pixkat uh, oroitaraziko digu uh, izkuntza politika publikoaren nora, publikoan nora egitura inguratu den, eta ratxaldean, bai, izanen da, mainguru bat, aipatu dituzun uh, eh, eskoalgintzako, Ipar Euskaderiko eragirekin, man, baita ere idurri eta, eta iguzki urtea garekin, uh, eh, beraz, ba, gu pentsatzen dugu, mugaz... Eh, mugaren bi aldeetako eragideak uh, ekartzea, el, uh, elkarrikin gogoetatzea eta uh, ora, Elkartrukatze hori eh, gurezat biziki importantea da, eta bon, erran bezala, espero dugu uh, ideia berriak edo aterako direla, eta sustut gero hoiak entzun eta uh, instituzio publikoek kontuan hartuko dituztela. Sebastian Kastet, eskertzen zaitut, mil esker izanik. Mil esker